markus suura jeenayi aya ɗiɗi yahde sappo e tati no tagaadi iisaa waylitori balɗe jeegom gaɗa mum iisaa yahdi he piyeer yakuuba e yahaaya o towtidi he mum'en dow waamde townde kamɓen tan ton tagaadi makko wayliti yeeso maɓɓe kolte makko no ƴelkita dawni tar faa dawninowo baa gooto waawa rawninirde non nder duuniyaaru du iliya e muusa banganiɓe no kalda e iisa piyerre wi'i mo modibbo gonol amin ɗo no wooɗi accu min nyiɓa hukkumuuji tati aan worru muusa worru iliya worru o annda ko o haalata ngam kulal manngal nangiiɓe kamɓe aayiiɓe ɓen lurdere gom wari suddiɓe daande ƴiwi nder lurder den no wi'a o woni ɓiyam mo korsinmi kettinaneemo wakkati on a hiɓe ɓen daari sengoji fuu ji'ay baa gooto si hana iisa tan wakkati ɓe jippotono waamde den ɗum o tilsiniriɓe to ɓe kaalana baa gooto ko ɓe ji'i ɗum faa wakkati de ɓii neɗɗo ummiti hakkunde maayɓe den ɓe jaɓi haala kan amma ɓe keddi'i ɓe ƴamondir hakkunde maɓɓe ɗume woni maana ummitaaki hakkunde mayɓe gaɗa majjum ɓe ƴamimo ɓe bi'i ɗume waɗi ko jannginooɓe tawreeta no bi'a no tilsi annabi eliya arta almasiihu warde o jaabiiɓe goonga non eliya artata warde ginan moƴƴina huunde fuu ndenne ko waɗi ko binndi ɗin bi'i no tilsi ɓii neɗɗo torreto raaji ɗuɗɗi yawe miɗo haalana on iliya warino ɓe golli ɗum ko ɓe muuyi fuu hanono haala makko haalira nder bindi ɗin ni markus suura jeenay ay sappo e nayi yahde lasu e jeenay no isa yamɗintinere suka gonduɗo e ginnaarugom nde ɓe gartuno to a hiiɓe heddinooɓe ɓen fuu ɓe ji'i jama'aare mawnde no fiili ɗum en janginoɓe tawreta ɓen no jeddondira he mum'en wakkati himɓe ɓen ji'uno isa fuu ɗum hayɗini ɗum'en ɓe doggi ɓe jaɓɓowimo o ƴamiɓe o wi'i ɗume jeddodirton e maɓɓe gorko goto nder jama'aare den jaabimo wi'i modibbo mi gaddanɗoma ɓiyam gorko mo ginnaaru bebinɗini to ginnaaru dun ummanimo fuu liɓanmo dow leydi hunduko makko no wurtina guufo omo nyernyondira nyiiƴe makko o yoora karaw mi eeli a hiiɓe ma ɓen diiwandu amma ɓe keppi isaa wi'i himɓe ɓen hey ono himɓe jamaanu joɗin ɓe ngala gonɗinol faadeye gondanmi he mooɗon faadeye tinnotoomi miɗo munyana on gaddane kam suka o o waddana suka on de ginnaaru ɗum yi'uno iisa nden dimbi suko on liɓi ɗum heddi suko on no tallito dow leydi hunduko mum no wurtina guufo iisaa ƴami baaba suko on wi'i illa deye ɗum heɓi mo baaba on jaabi wi'i illa omo famɗi kaden du wakkati fuu ginnaaru ɗum no liɓamo nder hiite naa nder diyam faa waramo yurmamin ballami se tawi aɗa wawi isa wi'imo deni miɗo wawi bi'uɗa na hunde fuu no wawi latanade gonɗinɗo wakkati mum da baba suka on huuɓi wi'i mi gonɗini amma wallam ngam gonɗinde no tiiɗi kam de isa yi'uno jama'are den no dogga warde den sappani ginnaaru dun e sembe wi'indu ginnaaru beebinɗinooru pahinooru miɗo telsine burtoɗaa e suka o to naatumo abada kaden ginnaaru ɗum huuɓi dimbi suka on e sembe wurti e makko suka on nandi hano maayɗo ni faa ɗuɓɓe wonɓe ɗon ɓen no bi'a o maayi amma iisa nangi junngo makko umminiimo o dari gaɗa majjum iisaa naati suudu a hiiɓe mum gari ƴami ɗum bi'i ɗume waɗi ko min keppi riwude ginnaaru dun o jaabi iri ginnaaru dun riwataako se hana har du ayeere non markus suura jeenayi aaya woronja yaade woronje ɗiɗi no isa sapporii maayde mum e ummitaaki mum kaden ɓe dilli ton ɓe peƴƴi leydi galili o yiɗaa baa gooto faama ɗum ngam omo waajo aahiiɓe makko ɓen omo wi'a ɗum en ɓii neɗɗo wattete nder juuɗe himɓe ɓe baran ɗum gaɗa balɗe tati fuu ummitoto amma aahiiɓe ɓen paamay maana haala kan ɓe kuli ƴamuɗe mo du markus suura jeenayi aya woronji e tati yahde woygu ɓurɗo teddeengal nder laamu allah ɓe jotti kafernahum de ɓe jippino nder suudu maɓɓe nden o ƴami aahiiɓe makko o wi'i dow ɗume gonɗon oɗon jeddondira dow laawol gol ɓe jaabaaki ngam ko ɓe jeddondiri dow laawol gol woni moy woni ɓurɗo teddude hakkunde maɓɓe nden iisaa jooɗi noddi aahiiɓe sappo e ɗiɗo ɓen wi'i ɗum en muyɗo ardaade fuu gaɗa heddiiɓe ɓen heedata laato gollowo maɓɓe ɓe fuu gaɗa majjum o nangi jungo cukalel gom o darningel yeeso maɓɓe o wundingel o wi'i ɓe neɗɗo fuu jaɓɓiɗo cukalel gotel hano gel nder inde am min jaɓɓi kaden du jaɓɓiɗo kam fuu hana min tan jaɓɓi jaɓɓake lilɗo kam on du yahaya wi'i mo modibbo min ji'i gorko gom no riwira ginnaji nder inde ma min kaɗimo ngam o wonda he meɗen amma isa wi'i to kaɗemo ɗum ngam baa goto wawa waɗirde kayɗe nder inde am dey gaɗa mum seɗɗa sakito bonna inde am ngam mo salaki en fuu no wondi he meɗen goonga kalanammi on neɗɗo fuu kokkuɗo on nyeɗerde diyam saabe on himɓe almasihu joomum heppata bar jaari muɗum neɗɗo fuu waɗi gootel nder cukaloy gonɗin koy kam koy waɗa hakke ko ɓurani joomum woodde woni hayre teddunde haɓɓe e daande joomum faɗɗe nder maayo ɓaleewo so tawi junngo ma no waɗa gaɗa hakke taƴungo naatida he junngo wooto nder burndam duumiiɗam ɓuri moƴƴandema diina naatude nder hiite jahannama ge nyifata tawi a kuuɓuɗo ton gilɗi mum batata hiite mum du nyifata si tawi koyngal ma no waɗa gaɗa hakke taƴungal naatida he koyngal gotal nder burnam dumiɗam ɓuri moƴƴandema diina faɗɗede nder hiite dumiinge tawi a kuɓuɗo ton gilɗi mum batata hiite mum du nyifata kaden du si hitere ma no waɗa gaɗa hakke ittunde ngam naatida nder laamu allah e hitere woore ɓuri moƴƴandema diina paɗɗeɗa nder jahannama a kuuɓuɗo ton gilɗi mum baatata hiite mum du nyifata hiite lamsinan neɗɗo fuu hano lamɗan ni lamɗam huunde lobbere non amma se ɗam acci lamsude noy lamsinirton ɗam kaden hakkunde moɗon laatoɗon hano lamɗan ni gondon he jam